Chunka Kimsayoh kah kapitulo. Sichun ñuqa rimayman, runakunapa chaynataq pipas. idiomanpipas, ichaqa mana kuyakuyniyuq kaspaiga, kampanapa otah platillopa waqaynin hinallam kani. Sichu willakuyman Diospa revelawasqankunata, riqsiymantaq kunankama manarah pipapas yachasqankunatawan, tukuy rikchaq kunatapas. kapuanmantaq iñini unquqkunata manta kasqanmanta suyuchinaipa. Ichaqa mana kuyakuyniyuq kaspaiga, manam imapaqpas balenichu. Sichu y tukuy y cuerpuytapas entregaymantaq kañasqa Y Ichaqa mana kaptiga, chay kunaruras jaipas manam balincho. Pipas paciencia pacienciakuqmi. Imapas kohmi, manam envidiosocho, manam alto tococho, manam alabacocho, manam penjaipaj manam kikilam manam piñacocho, netajme chejnecocho. Manatajme kusikuncho, hukpa huchankunamantapas, chihap mantam kusikon. Tukuytam aguantan, tukuytam creen, tukuytam confianzawan suyan, tukuytam pacienciakon. Kuyakuyqa a dios tiempo Dios revelas revelasqankunata manaña manaña Manañam rimanqakuchu, mana idioma idiomakunatapas. Yachaypas, manañataqmi kanqachu. Wakillantam yachanchik, revelas Diospa y willakunchik. Llapallanta ha. Wakilan yachasqanchikmi chinkarunqaña. Taksayaraq kaspayqa warmahinam rimarqani, piensarqani, hatung hatun yaruspaymi ichaqa manaña warma hinañachu rurani. Chaynam kunampas tukuy imata hawachkanchik chinka chinkallata mana rikukuq espejupi hina. Ichaqa huk punchawmi imam kaqta rikusunchik. Kunang riqsini wakillantam. Chay punchawmi ichaqa tukuy imata riqsisaq imainam ñuqata Dios riqsiwasqanta hina. Kunanqa takyachkan iñillam, confianzawan suyayllam, hinaspa kuyakuyllam. Kay kimsanmanta aswan allinqa kuyakuyllam.